thank you Գնացի առաջի մաստեր կլասների, երբ 8 տարեկան էի։ 8 տարեկանին ոգևորվեցի, դե դպրոցական ես երեխա, ես հետաքրքիր, ինչ որ մի ուրիշ աշխարհա քո համար բացվում, երբ որ ասենք մաս-մաս տեխնիկը ինքդ ես հավաքում, ու տենց երևի թե 1 տարի այցելեցի եւ դադարեցվեց այդ ամեն ինչը, դե որովհետեւ ճիշտ ասած այդ վաղ Ռուսաստանն էինք, հետո նորից հետ եկանք Հայաստան, 8 տարիներ ինչ տեխնիկագործության մասին է խոսքը ոչ լույս կա, ոչ տաք, նույնիսկ ես չէի կենտրոնանում ինչ որ բանով զբաղվելու։ Հետո տենց ստացվեց, որ երբ որ դպրոցս ավարտ աշխատում էի Ղարաբաղում 99-2000 թվականներին միտք ցակեց մոտս ուզեցի գնալ ինչ որ դիզայներ նական գործի հետ կապված ինչ որ մասնագիտություն ընտրեի բայց ծնողներս մի քիչ դեմ էին ասեցին պետքա տենց մասնագիտությունը լինի որ կարողանաս կիրառես ամեն օր եւ ինչ որ գումար վաստակես եւ տենց ստացվեց երկար սովորելուց հետո երկու մասնագիտություն ձեռք բերեցի սկսվեց ամչելեզվաբանությամբ ավարտվեց туриզմի եւ սոցիալ-կուլտուրայի ոլորտի մասնագետ եւս հետաքրքիր ոլորտ ոլորտներն բավականին հետաքրքիր։ Ես ընկամ շատ եւ շատ աշխուժ եւ ակտիվ կյանքի մեջ, որովհետեւ 2007 թվականին երբ ավարտեցի արդեն Երևանում Մոսկովսկի Գосударственный университет сервиса, տենց է կոչվում համալսարանը, ինքը Երևանում մասնաճյուղն է Մոսկվայի համալսարանի, ինձ հրավիրեցին միանգամից դիպլոմային դեռ ոչ պաշտպանած ռուսական գործակալությունում աշխատել։ Եվ 7 տարի 2007-ի սկզբից մինչև 2013-ի վերջ ես աշխատեցի գործակալության տնօրեն։ Երկար բարակ աշխատելուց լավ եւ ունենալով շատ մեծ հաջողություններ, հիմա ֆիրման շատ լավ գործում է այլ Երևանում, ես դադարեցրեցի իմ գործը туриզմի ոլորտում, որտեղ ամուսնացա։ Ամուսինս էլ ստացավ լավ առաջարկ Պարսկաստանից, ինքը էներգետիկայի ոլորտում է աշխատում եւ մենք մեկնեցինք Պարսկաստան։ Բնականաբար այնտեղ իմ աշխատելու հետ ոչ մի перспективաներ չկար։ Եվ մենք որոշեցինք, որ ես թողնում եմ աշխատանքս, նստում եմ տունը եւ դառնում եմ հայի ամուսնու կիներ, պես ասած։ Տունը նստելով հնարավոր չի ոչ մի բանով չզբաղվել, որովհետեւ մարդը, որը որ ունի բարձրագույն կրթություն, աշխարհի լիք երկրներում եղել է, туриզմով զբաղվել է, շատ ակտիվ կյանք ավարել, չի կարա առանց ոչ մի բան ուղակի տունը նստել եւ հիշեցի, որ ես 8 տարեկանում տիկնիկ էի կարում։ Ես նկարելուց այդքան լավ չեմ իդեպ։ Բնականաբար, երբ որ 8 տարեկանից մինչև 30-ը հասնում ես, ինչ կարողանում ես, մոռանում ես, որովհետեւ ինչքան ուզում ես նկարի մանկության լավ, ինչքան ուզում ես ձեռի գործարա լավ, եթե չանես 20 քանի տարի է, դա մի չկմոռացվի։ Առավելևս ձերքի գործն էր այնպես բան է, որ հա։ մոռացվում է։ Մեջս ինչ որ ընկավ sense բան, եթե մեկը արեցի, դուրս եկավ, կանմելի։ Երեք տիկնիկ պատրաստեցի ամենա-ամենա պրիմիտիվ երևի տիկնիկները։ Միջայլոց այդ երեք տիկնիկներից մեկը Ղարաբաղում Աշոտ Սարգսյանի շատ լավ ճանաչում են ինքը հաղորդավար է եւ իվենթների վարող է եւ այլն տեխնիկներից մեկը իր աղջիկա նվերն է։ Ու իմ ամենամեծ ֆիդբեքը առաջիններից մեկը եղել է, երբ որ գիրային իրանք աղջիկան ծնդատնից բերում էին տուն, ես տեսա, որ իմ տեխնիկը իր մահճակալի վրա դրված է։ Նկարը արեց ուղարկեց ինձ։ Շատ հաճելի էր, շատ հաճելի պահեր էր, հա։ Ու երբ որ բերեցի այդ երեք տեխնիկը Պարսկաստանից մենք եկանք Երևան, Մարզակովի Սկեսուրս ասեց, վայ, ինչ հիանալի տեխնիկ, Միքսից ոչ այն որ ասում են դուխ տվեց, ու ասեց դուխով արա, ու մամաս բնականաբար ասեց, հա, շատ-շատ լավ է ստացվել մոտդ։ Այդ ամենը 5 տարի առաջ էր։ Կոմանց կոմանց սկսեցի YouTube-ում ճիշտն ասած, դրանից սկսվեց մաստեր կլասներ նայել, տարբեր, տարբեր ինքս ու սկսեցի կամած կամած տեղից ընդեղից տեսնում եմ ստացվում է մոտս ու ֆանտազիա ինքը ինքն է գալի արդեն դու որ մտնում ես ու սկսում ես ինքդ քո վրա աշխատել իսկ ինքդ քո վրա ոնց կարես աշխատես կամ պիտի գնաս մաստեր կլասնես կամ պիտի տունը նստես YouTube արդեն հələ հա լավ հնարավորություններ հա։ կա դու YouTube կարես YouTube մտնես ու սկսես մաստեր կլասներ նայել բայց դե պիտի արդեն սկսես հասկանալ թե տեխնիկը մեջից ոնց է կառուցված հա։ օրինակի համար շատ հետաքրքիր ահեր սկսվեց մոտոս արտնանալ ամուսնուս հետ կարեն գնանք վերնիսաժ Երևանում նայում ենք հավանում եմ ինչ որ տիկնիկ, ասում եմ՝ «Արի առնենք»։ Առնում ենք տիկնիկ, բերում ենք տուն։ Չեմ քանդում բնականաբար, դա որտեվ վանդալիզմ է սկսում եմ մտածել այս տեխնիկա ինչից կլինի, մեջը ինչ կլինի, դրված, թե կոնստրուկցիա։ Ու ինքդ հասկանում ես դու կոպիան չես անում, դու անում ես քոնը, բայց դու հասկանում ես կոնստրուկցիան։ Երբ որ քո մոտ նմանակը ստացվում է, որտեվ ձերքի գործը երբեք չես կարա կրկնես, դա շատ ինդիվիդուալ է։ Ուզում է մաստեր ունենաս, որը քեզ սովորացնում է, մեկը իրանման չես ան, դու կանես քոն, կարող ավելի լավ անես, բայց մեկը դա կլինի քոնը, յուրահատուկը ու այդ էր ամենի սկիզբը երբ որ մեկնեցինք արդեն Պարսկաս տենց Հնդկաստան նույն այդ իմ ամուսնու գործով հիմա ինքը էս մի տարի Հնդկաստանն է ես Արցախ այնտեղ էլի շարունակաբար անում ես էլի ինչ որ հորինում ես, ինչ որ մի բանը գործում ես, ինչ որ մի բանը կարում ես ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ ես ընդհանրապես կարի մեքենայի հետ ոչ թե դուքով եմ, ես չեմ ճանաչում այդ կառուցվածքը։ Հիմա պատկերացրեք այդ սախ արհումը ձերքով, սկզբից միջև վերջ։ Երբ արդեն հասկանում եմ, որ դա պետքա ունենա իր շարունակությունը, այսինքն դրան բանական շարունակությունը, որովհետև պահա գալի, երբ որ դու հասկանում ես, դե նվերները անում ես, անծանոթ մարդիկ արդեն կողքից նայում են, հասկանում ես, որ իրանք էլ են հավանում, այսինքն դա ոչ միայն քո բարեկամների, երեխաների կամ ինչ որ քո հոբին է։ Հաջողախոսություն չէ, այլևս։ Հա, այլևս։ Ինքը արդեն ունի իր ոնց որ ինքը տիկնիկը ուզում է massայի մեջ մտնի։ Ինքը արդեն սկսում է թելադրել ու շատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Ես հավանում եմ մի տիպը տեխնիկի, իմ ամուսինը երկրորդը, իսկ մեր մամաները ասում են, չէ, այդ երկուսը միարը, արա էս երրորդը, որտեվ էս ամենը լավը ստացում։ Բայց այդ երրորդ ամենա չսիրած իմ ձևն աշխատել, ասենք թե, հա, ոչ թե չի ստացվում, այլ կա օրինակ տեխնիկ, որը սիրում ես անելուց, կա տեխնիկ, որը ասում ես, վայ, երբեմն վերջացնելու էս process-ը, որովհետև դժվար է ստացվում։ Հետո ասում են տեխնիկը ինքը արդեն պատրաստ վիճակում անշունչ չէ, բնավորություն ունի, ձգող ինչ որ բան ունի, թելադրում է։ Սկզբից միջև վերջ ինքը թելադրում է։ Ու շատ հետաքրքիր բան ասեմ տղաս 8 ամսեկանը, ինքը մոտ 4 ամսեկանից սկսեց ուշադրություն դարձնել իմ կարած տեխնիկների վրա։ Ինքը իրանցից սիրում է խաղալ ու խասյաթ ունեն իրենք օրինակ համար շատ ձգողական, կարող լինեն վառ գույներով սարքած, ինչ որ սիրուն ռոժաներով, ինչ որ իրանք ձգտում են, չգիտեմ, երևի։ Վերադառնալով մասաների մեջ այսպես ասած դուրս գալու տեխնիկին, օգնեց էլի ինձ Արցախ գալ, այս ամեն ինչը ոնց որ իմի եկավ, որովհետև ճիշտն ասեմ, ես չէի մտածում ընդհանրապես դա անել ոչ ինտերնետով, այսինքն լայվ վիճակում, հա, երբ որ մարդիկ գալիս են, նայում են, որտեվ դրան հասնել ավելի երկար է, քան ինտերնետ խանութ բացելը, տեխնիկները դնել վաճառքի եւ սկսել խթանել վաճառքը ինտերնետ ռեսուրսների օգնությամբ։ Բայց այնպես ստացվեց, որ եկա Ղարաբաղ եւ առիթ ստեղծվեց Մամասունի թատրոնական ստուդիա փոքր երեխաների։ Եվ երեխաները առաջի հոսքներ եւ մենք որոշեցինք, ես որոշեցի ամեն մի երեխային տիկնիկ պատրաստել նվիրել։ Մոտ 1 ամիս այդ աշխատանքի վրա էի եւ մամաներից մեկը երեխայի արմատներ արտ կաֆեի արտ մասնաճյուղով զբաղվող տնօրեննա Քրիստինան Գրիգորյան։ Ու տենց ստացվեց, որ ինքը տեսավ այդ տիկնիկը, ինքը Արցախ handmade հավաքում է բոլոր մասնակիցներին, իմիա բերում այդ ամեն ինչը ու կազմակերպում են փոքրիկ վերնիսաժ կար եւ ամսի 16-ին կայացած ցուցահանդես է այդտենց իվենթ, որը որ բավականին ըստ ինձ հաջող անցավ։ Առաջի փորձն էր, այն բանով հաջող անցավ, շատ երեխաներ կային, շատ ուրախացան, շատ զվարճացան, թանուր շատ լավ ատմոսֆերա ստեղծվեց։ Եվ ինքը ասեց, ինչու չփորձենք դնենք վաճառքի, ասենք տեխնիկների մի մասը, ստեղ վերնիսաժում, արմատների վերնիսաժում փոքր դրեցինք, փորձեցինք, ինչ որ բան սկսվեց վաճառվել։ Հետո որոշեցինք, որ արմատները կազմակերպում են մաստեր կլասներ երեխաների համար, անցած տարի էլ էին անում, այս տարի շարունակում են Գարուն ամառ շրջանում, երբ որ երեխաները ազատ են նկարչության, գործելու եւ այլն, սա ոնց որ ձերքի աշխատանքի ոլորտների հետ կապված փոքր մաստեր կլասներ են կազմակերպում եւ ասած արի փորձենք տեխնիկա գործություններ մտցնենք Չեմ ասում, որ մեծ հաջողությամբ է անցնում, երեխաները երևի դպրոցով չեն հասնում եւ այլն, բայց դե երկու մաստերկլաս անցկացրեցինք արդեն։ Իմ համար մեծ փորձ է, շատ հետաքրքիր փորձ է, որովհետեւ ես ինքս ինձ էլ եմ տրեյն անում, որ իմ համար դա մի աստիճան է, երբ որ ես իմ դեմ հարց եմ դնում, ես կարամ երեխային մի բան սովորեցնեմ, այսինքն ես սովորեցի, իսկ ես կարամ սովորեցնեմ։ Հետո այն փաստը, որ արդեն ցուցահանդեսը կայացել է, անկա անկախ նրանից ինչպես է անցել, հենց այդ որ փաստացիկ երեխաները շատ էին հաճույք ստացան ջեր մտնոլորտեր, դա արդեն հաջողություն է եւ փաստը որ կայացավ անկախ արդյունքներից, հենց այդ աստիճանն է երևի, որ աճել եք այնքան, որ հնարավոր է հանրայնացնել դա, այսինքն ինչ որ երեխաներ կան ծնողների հետ, տեսնեն, մեկը մյուսին ասի, հենց այդպես էլ սկսվում է երևի։ Անշուշտ, ընդհանրապես ցուցանդեսի գաղափարը շատ ճիշտ գաղափար է յուրաքանչյուր բիզնեսի համար։ Իմ туриզմի փորձից եմ ասում, որովհետև ամբողջ բիզնեսը туриստական, արումա ցուցանդեսների վաղ միջազգային բնականաբար դու մեկնում ես ուրիշ երկիր եւ ցույց ես տալիս այն ինչ ունես։ Ու ինչ ունես ընդլայնված massային ներգրավվելով այցելներին ընդհանրապես եթե այն փառատոնները, որոնք Հայաստանում Ղարաբաղում կայանում են, այդ ամենին եթե զուգահեռ լինի այդպիսի միջոցառումներ, ինչպես որ արմատները կազմակերպեց, լինի ավելի բաց տարածքում, միգուցե, միգուցե ավելի մեծ մասը այստեղ մի քիչ չի թույլ տալիս։ Համաձայն եմ, բայց դե մարդկանց պետքա սովորեցնել։ Մենք քիչ չենք այստեղ ասենք թե 1000 հոգի մարդ չենք, <laughs> մի քիչ շատ ենք։ Երեխաներն էլ շատ կուրախանան ուղակի խաղալով կամ բաց տարածքներ ստեղծելով, ասենք թե որտեղ որ կարելի է երեխաներին ներգրավել, որպեսզի հետաքրքիր լինի, որտեղ տեխնիկը զարգացնում է։ Երեխան երբ որ խաղում է, ինքը սկսում է իր ֆանտազիան զարգացնել որովհետև ինքը տիկնիկին իր անունն է տալի, ինքը խաղա հորինում, որ այդ տիկնիկի հետ խաղա։ Ոչ թե համբյուտերային ինչ որ հերոսի կերպար, ասենք մինյոն կամ ես չգիտեմ ինչ որ SpongeBob, Warcraft, ես չգիտեմ հիմա ինչա տեղի ունենում, բայց լինի ինչ որ ծերուկ կամ ինչ որ շատ հետաքրքիր հերոսի դեմքով տիկնիկ, լինի դաղчик կամ տղա, երեխան իր հետ իրախաղն է խաղալու։ Իդեպ ինչն է vocation-ում դες։ Գերևի կան նաև կերպարային տեխնիկներ այս կամ այն մարդու նման կամ իմ համար ամենահետաքրքիր իմ կերպարը գախարտ տատն է բաբա եգա բաբա եգա ասեմ ինչու երբ որ առաջի իմ բաբա յոշկաներին սկսեցի անել մի շարք հավաքվեցին երևի թե մի 4 հատ տեխնիկան կոչվում է չուլոչնայ տեխնիկա, երբ որ կապրոնից ես դեմքը ոնց որ սկուլպտուրն է ինքը объемնի դեմք ունի այդ տեխնիկը։ Եթե լսողները մեր կուզենան իրանք կարան չուլոչնայ Google-ը տան ոյս միանգամից իրանք կպատկերացնեն որ տեխնիկի մասին է խոսքը։ Դրանից հետո մոտս ծնվեց հեքիաթ գրելու գաղափար եւ գրվեց այդ հեքիաթը, հիմա ինքը գտնվում է on-line վաճառքում գիրքը։ Ինքը ռուսերեն է գրված եւ ռուսական ռեսուրսը իրան վերցրեց եւ դրեց վաճառքի։ Այդ ամենը ինձ զարգացնում ա որպես անձ։ Ես գերագույն աճ եմ ապրում ինքս իմ մեջ, որովհետեւ ամեն մի տեխնիկ ծնվում ա ինքը իր բնութագրությունն է արդեն ունենում ու ինքը թելադրում է թե իր մասին ինչ կարամ ես պատմեմ եւ ինչ գրեմ այդ փուլը որ ավարտվում է ինչ որ պատրաստի բան ավարտում է իր փուլը եւ իր տեղը զբաղացնում է իմ սենյակում կամ ինչ որ միտեղ իր տեղն է զբաղացնում կամ գնում է ինչ որ մեկին նվեր իմ մոտ սկսում է նոր շունչ արթնանալ ամեն ինչի վերջը նորի սկիզբն է չկա ինչ որ վերջակետ իմ սկեսուրը միշտ ասում էր ես կարծում եի 2 տարի լավ կհոգնես, բայց չէ, ես ինքս էլ եմ տենց մտածել, որ դե հալավ մի պահ կգա, էլ չեմ ուզի դրանով զբաղվեմ, որովհետև ոնց որ պահա, որ ոչ մի բան դա չի բերում, հա, լումա չի բերում, պետքա վերջանա, չէ՞։ Բայց չէ, իմ մոտ ինքը միայն ոնց որ как снежный ком ռուսերեն ասած ավելանում եւ ավելանում այդ իմ ներգրավվածությունը այդ ոլորտի մեջ շատ հետաքրքիր աշխարհ է բացվում ինքդ քո մեջ սկսում ես ռեֆլեքսիանել եւ հասկանալ ու դա հեքիաթային աշխարհի մասին չի խոսքը, դա մարդու մեջի զարգացման մասին է խոսքը, երբ որ ամեն մի միտքդ արդեն թելադրվում է մի քիչ ուրիշ տեսակետից, երբ որ սերը սկսում է երադասել, երբ որ հեքիաթ, այսինքն հրաշք հասկացողությունը սկսում է առաջի հերթը զբաղացնել։ Երբ որ դու սկսում ես հավատալ, որ հրաշքը հնարավոր է ինքդ գործես քո կյանքում։ Ու կարամ լիքը օրինակ բերեմ, սենց պատմեմ եւ պատմեմ անverջ թե ոնց է հասարակ երազանքը կյանք գալիս ու տեխնիկը դա մի մասն է այդ ամբողջ աշխարհի, բայց ընդհանրապես արվեստը ինքնազարգացման մի հսկա տարածություն է ու ինքը չունի սահման։ Իդեպ ասեմ, ես չեմ սիրում տեխնիկներ, որոնք որ baby born տեխնիկները, որոնք որ կամեցի վասկավի ֆիգուրի, չեմ սիրում այդ տեխնիկներին, երբ որ իրանք սկսում են մարդուն copy paste անել Անտեղ չկա երևակայության ինչ որ պրոյեկտը դրսևորում չկա։ Այո, խանութներում վաճառվում են նորածին երեխային շատ նման նույնիսկ չափսեր։ Այո, դա եմ ուզում ասել, որ մի քիչ նույնիսկ վախենալու է։ Մի տեսակ եմ որ չես տարբերում, հա։ երեխան կարող է եւ չտարբերել։ Խորտ ինչ որ տպավորություն է։ Այո, եթե դա ինտերիերային տեխնիկա, այսինքն դնես նայես, դա մի ոլորտ է, այսինքն գեղեցկության, այն որ մարդ ասում աչքս նայում է ուրախանում է։ Իմ միտիկնիկ էս ցուցահանդեսին գնեց միտիկին, որ ասում ինքը հերո էր նստած իմ փոքր սեղանիկից ու ասենց եկա մոտես ասում է չեստիկիկ ինձ աչքով է անում։ Ես նահա նայում եմ, հա չէ, պետքա իմ տանը բերեմ նստացնեմ ու ինքը ինձ շարունակի նայել։ Խնդրեմ։ Եվս մեկ բառ օրինակ, որ տեխնիկը ունի բնավորություն։ Հաստատ ունի ու երբ որ տիկնիկը չի ստացվում, իսկ դա հաճախ է պատահում, երբ որ չի ստացվում, չգիտեմ, դու տանջվում ես, փոխում ես, այդ process-ը տանջում է քեզ, տեխնիկը չի ստացվում, վերջում ասում ես լավ, «Հա, անհաջող էր այս տեխնիկը, ու կողքի ես դնում, ու հետո ինքդ քեզ սկսում ես դատել, որտեղ ասում ես դու ես մեղավոր, ինքը մեղավոր չի, որ դու իրան չկարողացար սիրուն սարքես կամ ասենք այն գույները բռնես իր շորիկների, որ սազի իրար կամ չգիտեմ, հազար ու մի միտք կարա անցնի մոտովդ, բայց կամ ես ունեմ տեխնիկներ, որոնց որ չեմ սիրել ունեմ, չեմ սիրել ու գախնիկ բացեմ, նույնիսկ ես կարամ նվիրեմ այդ տիկնիկը, որին որ ես չեմ սիրում, ինչ որ մեկին, որը իմ համար անտարբեր է։ Երբ որ ես գիտեմ էներգետիկա, ինքը չի անցնում, ես ես իրան սարքել եմ, ինքը իմ համար անտարբեր այդ տեխնիկը։ Ես կնվերում եմ մարդուն, չեմ ուզում իմ աչքը իրան տեսնի իմ տարածքում։ Ես չզարմացա, որովհետև հոգեբանության հետ կապ ունի նաև հենց տիկնիկի հետ աշխատանքը, որովհետև հենց այնպես լաթի կամ պլաստմասի կտոր չի, տիկնիկը հատկապես եթե ձեռքի աշխատանք է, իր մեջ էներգետիկա կա, այսպես թե այնպես ինքը պարունակում է եւ կախված նրանից այդ տիկնիկը քո աչքը շոյում է թե քեզ խանգարում է, մարդու հանդեպ էլ ես նույն կերպ տրամադրված, ես բացարձակ չզարմացա ձեր ասածից, հա։ որովհետև ամեն ինչի մեջ հոգեբանություն կա։ Եվ կարևորը որ դրականը գերիշխի ամենայն դեպս եւ կախված տրամադրությունից Երևի այդ էլ կապ ունի ինչ տրամադրվածությամբ ես նստում սկսում պատրաստել։ Օ, ես ասեմ շատ հետաքրքիր բան։ Տրամադրությունը համար մեկն է ընդհանրապես գործի աշխատանքի մեջ ու կա սենց մի բան, երբ որ դու տեխնիկը սկսում ես կարել աշխատել, սկսած արդեն ձևելուց մտքերը պետքա լինի པարս եւ պետքա միայն դրական մտածես։ Կախված չի կստացվինք քո մոտ թե չէ, ամեն անգամ նստել եւ աշխատելուց պետքա մտածես դրական։ Ասեմ, հա թե տակրքիր բան։ Մի հատ տեխնիկ էի գործում եւ բան էի մտածել, որ ուզում էի իրականանա։ Գործում էի այդ տեխնիկը ու անընդհատ նույն նախադասությունը գործելու վաղտ կրկնում էին այդ տեխնիկը միջև վերջ չի իր գործելու պահը ավարտվել է մնացել է այս այս իրան այսպես ասած աչկեր կատույա ինքը պետքա մի հատ աչկեր քիթ եւ բերան պատկերը ոնց որ վերջանա բայց տեխնիկը ինքը ավարտված է արդեն իմ երազանքը կատարվեց տեխնիկը չվերջացած ինքը ունի իր էներգետիկան ընդհանրապես ինքը քո միտքը փոխանցող ինֆորմացիան քեզանից վերցնող եւ վեր տանող այսպես ասած Շատ հետաքրքիր էր, ես երևի անverջ լսեի ձեզ, բայց քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է, վերջում ինչ կցանկանայիք, ինչ հեռանկարներ եք տեսնում նաև այդ գործի հետ կապված։ Արցախում ես կցանկանայի իհարկե շատ մարդիկ կան, որոնք ստեղծագործում են։ Նույն է ցուցահանդեսում, բացի ինձանից կային 5 տեխնիկագործ, որոնք որ տեխնիկագործությամբ են զբաղվում Արցախում։ Պետք է ծանոթացնել թե տեխնիկը ինչ է։ Երևի թե էլի ինչ որ մաստեր-կլասներ, դասընթացներ լինեն տարածքում, որ մասան ճանաչի դա ինչա, մի քիչ ուրիշ ձև միգուցե վերաբերի տեղեկատվության, համ տեղեկատվության, համ հենց զուտ այս ճյուղը ոչ թե գործել, կարել, նկարել կամ չգիտեմ ինչ տեխնիկական դասընթաց կազմակերպել, ոչ միայն արմատներում, այլ մի քիչ ավելի, միգուցե ուրիշ շերտի վրա անել։ Դա հետաքրքիր է, դա երեխաներին շատ կզարգացնի։ Հերանկարը այն է, որ ավելի շատ ինֆորմացիա լինի, ինչ որ մասնագետներ լինեն, որոնք որ Արցախի տեխնիկի մասին կպատմեն, որտեղ հաստատ եղել է մեր տատիկները, պապիկները ինչ որ տրադիցիա գո գոյություն ունի, ես վստահ եմ, որ ունի, բայց նյութը շատ քիչ է, որը որ կարելի է դպրոցներում կամ ստեղծագործական կենտրոններում ինչ որ հետաքրքիր զրույցներ անցկացվեն, որտեղ որ ոչ թե լեկցիայի ձևով, այլ ինչ որ սիրուն պատմվածքների ձևով ներկայացվի այդ ամեն ինչը, որ ոլորտին ավելի ծանոթ լինի։ Շնորհակալություն շատ հաճելի զրույցի համար։ Ձեզ հաջողություններ <laughs> եւ որ ոգեշնչման պակաս երբեք չունենաք։ Շնորհակալություն։